tačke شرح سنة u kojoj imam Barbahari kaže والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن إمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم obaveza je vjerovati da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala on razgovarao sa Musaom ibn Imranom na Turu na brdu Tur I Musa je čuo od Allaha subhanahu wa ta'ala govor. Čuo je Musa, Allahu subhanahu wa ta'ala govor glasom, bi saut, svojim ušima od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne od drugoga. Ko bude rekao mimo ovoga, učinio je kufr Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je odgovor muatezilama, odgovor džahmijama, također ešarijama, maturidijama, gdje u osnovi, pogotovo Mu'tezile, negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom a.s. Čak išli su do te mjere da su pokušali reći da je drvo govorilo sa Musaom a.s. Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da rekao Musa alaihi salam inni an Allah, ja sam Allah kad mu se obraćao kad je se obratio Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam od drveta od drveta, od strane drveta kako će reći drvo da je šta Musa alaihi salam ja sam Allah uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala pogledajte od širka kako ga oni definišu i smatraju ako bi potvrdili svojstvo govora Allahu subhanu wa ta'ala su pobjegli s jedne strane a s druge strane pali ovakve stvari zato šta fali kakve zapreke ima da čovjek ustvrdi i potvrdi ono što Allah subhanu wa ta'ala u Kur'anu kaže čak to je obaveza, vađib da Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musa alaihi salam i da je Musa alaihi salam direktno čuo Allah subhanahu wa ta'ala iza zastora, nije ga vidio, ali svojim ušima čuo Allaha azza wa jal. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nema ni jednog čovjeka da će mu se Allah subhanahu wa ta'ala obratiti osim na jedan od koliko načina? A? Tri načina. Vahjom ili da mu Allah subhanahu wa ta'ala se obrati iza zastora, iza hijjaba. I tako se Allah subhanahu wa ta'ala obratio i Muhammedu sallallahu alaihi na Israim i Arađu. Ili da pošalje poslanika i zaslanika da bude spona veza između Allaha i poslanika Melek. Jest. Tako da, je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musa a.s. i ko bude rekao mimo toga, učinio je kufr Allahu azze wa jel. Ešar je malo na drugačiji način vrdaju i odlaze od Mu'atezila, negiraju direktno Allahu subhanahu wa ta'ala govor, ali kažu da je Allahu subhanahu wa ta'ala govor u sebi. U sebi. Tako ga definišu. Što opet se vraća na negiranje Allahu subhanahu wa ta'ala govori, postoji velika i ogromna polemika. Pogotovo sa šarijama i maturidijama u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora i ne želimo oko toga da se zadržajemo. Allah je jasno rekao وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ 55. tačka. وَالْعَقْلُ مَوْلُودٌ وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل, مثل ذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله pamet koju ti Allah subhanahu wa ta'ala dao je stvorena, urođena. Čovjeku je dato od pameti onoliko koliko je Allah htio. I ljudi se razlikuju po pitanju razuma. I traži se od čovjeka, svakog čovjeka da radi shodno veličini pameti koju mu Allah subhanahu wa ta'ala dao i nije razum stečen, nego je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćima draga, razum je nešto za što Allah subhanahu wa ta'ala svezao zaduženje. Znači neće Allah kazniti ludu osobu. Rufi al kalemu an thalaf. Aliku salam. Uzignuto je pero trojice pa je spomenut i u an mežun hatta je fiq. I od lude osobe dok ne bude ta luda osoba došla svijesti, došla pameti. Znači da bi Allah subhanahu wa ta'ala te zadužio za tvoje postupke, za tvoje riječi, za tvoje djela, uslovi da čovjek bude pametan, da bude pametan. E, ta pamet, taj razum, je dat, znači, i vjernicima i nevjernicima. Dat je svima i to je blagodat od Allaha subhanu wa ta'ala. Ali, braćo moja draga, Allah azze wa džel spominje posebnu vrstu pameti. To je lub. A to je pamet koja čovjeka odvede ka uputi Allahu azze wa džel. I akl je dat svakom. I vjerniku i nevjerniku, ali ova vrsta pameti je data samo vjernicima. I to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje inne fi halki samavati u lardi vahtila fi lili vannihari la ajatin li ulil albab. U stvaranju nebesa i zemlje u smjeni dana i noći se nalaze ajeti za one koji su razumom, pameću obdareni. Ali nije to pamet pamet i nevjernik ima pamet, a on ne vidi to. Pokraj njega prolazi smjena dana i noći. Ne može da dođe do spoznaje da postoji gospodar koji to sve uredio. To ga ne dovodi da spoznaje Allah subhanu wa ta'ala. I še ga treba proizaći da taj gospodar i stvoritelj koji se brine i koji održava kosmos jedino zaslužuje da biva obožavan. Tu on pamet nema. Ali po pitanju pameti i zbog čega će čovjek odgovarati pred Allahom subhanahu ta'ala, svakom je data, osim naravno ludim osobima, osobama i njih Allah subhanahu ta'ala neće pitati. Neće pitati, odnosno oni uzimaju propis ehlul fitre da će na sudnjem danu imati ispit. Luda osoba koja bude čitav život luda. Imaće na sudnjem danu ispit gdje će Allah narediti da skoči u vatru, pa ako budu se bacili u vatru, to će im biti džennet. Poslat će Allah subhanahu wa ta'ala. ako odbiju, bit će bačeni u džehennem. Sada to. Što se tiče pameti, znači to je blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala i ljudi su različiti po pitanju pameti. Nekom Allah subhanahu wa ta'ala da veći razum, nekom mani. nekom veći, nekom mani. i Allah subhanahu wa ta'ala kako je različito raspodijelio na faku. Kako je različito raspodijelio život, Neko živi 60 godina, neko živi 20 godina. Nekog Allah subhanahu wa ta'ala usmrti prije punoljestva, Obratite pažnju, tako po pitanju pameti, razuma Allah subhanahu wa ta'ala je različit razum ljudima dao i to je, kažemo, blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala. 56. tačka. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَدْلًا مِنْهُ لَا يُقَالُ جَارٌ لا يقال جار ولا حابي فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة بل فضل الله المؤمن على الكافر على الكافر والطائعة على العاصي والمعصومة على المخذول عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء I znaj da الله سبحانه وتعالى أولي كوا وصوي odlikovao jedne iznad drugi. U vjeri i dunjaluku i to je pravednost od strane Allah subhanu wa ta'ala. I ne kaže se da Allah subhanu wa ta'ala nepravedan. Ko bude rekao da je Allahova blagodat prema mu'minu i vjerniku ista, on je novotar. Jer je Allah subhanu wa ta'ala odlikovao vjernika nad nevjernikom pobožnog i poslušnog nad griješnikom, pokornog nad nepokornim, pravedno. I to je Allahova blagodat, daje kome on hoće i zabranjuje od koga on hoće. Zaprečava svoju blagodat kome on hoće. Braćo, ove stvari koje spomenute, to je Allahova blagodat. Allah je daje. وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ I tvoj gospodar stvara šta hoće. I odabire šta on hoće. Allah odabrao poslanike. Ne možeš ti sad doći reći što ja nisam poslanik. Razumite? Ne možeš, nemaš pravo to. To nemaš pravo. To nije tvoje pravo. To je Allahovo pravo. On ga je dao kome on htio. Allahu yastafi min al melaiketi rusula u min nas. Allah odabire poslanike od ljudi od meleka. Allah odabrao Džibrila, ne može doći neki melek da kaže zašto nisam ja bolji odabrani i tako dalje. Allah subhanu wa ta'ala je odlikovao vjernika nad nevjernikom. Odlikovao je pokornog nad nepokornim. Zar onaj koji klanja pet vakata namaza, ustane ujutru klanja saba, prekine svoj san kada je najslađe čovjeku. Onaj koji ostavi svoj posao i ustane Allah subhanahu wa ta'ala klanja četiri rekiata, deset rekiata, onaj koji sustegne se od jela, pića, bolnog općina, bez obzira što mu tijelo traži, bez obzira što je to, što su to neki od najjačih nagona kod čovjeka, zar može biti on isti i onaj koji to ne radi? Efe neđal muslimine kem muđimin, zar će mu učiniti iste muslimane i nepokorne griješnike? Nema šanse. A neće Allah subhanu wa ta'ala. Nisu isti. Nisu isti. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao, spominjali smo, Allah odlikovao vjernike neke na drugim vjernicima. Odlikovao unutar vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao. A kamo li odlika između vjernika i nevjernika? Braćo, nema šanse da može biti isto. I to je odlika Allah subhanahu wa ta'ala kao što je Allah subhanahu wa ta'ala napravio razlike u drugim stvarima i nik, to je pravedno s njegove strane. Pravedno s njegove strane zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala jam an nase ala ma Allahu min fadli. Zar će oni zavidjeti ljudima na onome što Allah subhanahu wa ta'ala dao njima? Neko Allah subhanahu wa ta'ala da hajrni potomstvo, neko Allah da i etak. Zašto ćeš mu Neko Allah subhanahu wa ta'ala podari uspjeh u određenim stvarima. Zbog čega? Odakle ti pravo? Nekom Allah daje metak, čovjek ne spava noći, ujutru ustane rano, čitav dan radi, trči i ti dođeš sa socijalističkom idejom da kažeš zajedničko vlasništvo svih ljudi. Mašala, ti ležu čitav dan, čovjek išao trčao, radio i sad dođeš, kažeš zajedničko dobro. Kako zajedničko dobro? Pazite, namučio se, radio si, noći si planirao, žrtvovao svoj imetak, izložio svoj imetak, mogo si propasti u trgovini ili biznisu i tako dalje. Mučiš se dok neko spava. Praću moja draga, ne može biti isto. Ne može biti isto. Tako da, Allah kaže po pitanju muslimana, zavide, zar zavide oni ljudima na onome što Allah subhanahu wa ta'ala ima dao? Zar će kršćani židovi zavidjeti ono što Allah subhanahu wa ta'ala dao muslimanima? I to je pravedno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Zalike falullahu uti men yasha. To je Allahov blagodat, daje on kome on hoće. 57. tačka. Wala yahillu an taktum an-nasihata ahadan min al-muslimin birrahum wa fajirahum fi amri ad-din. فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. I nije دا ساكري واش ساويت od bilo koga od bilo kojeg muslimana svejedno da li on bio dobar ili bio loš u vjeri jer ko bude sakrio nešto on je obmanuo muslimane a ko bude obmanuo muslimane on je obmanuo izdao vjeru ako bude izdao vjeru on je izdao Allaha i poslanika i mu'mine. Braćo, sudno hadisu u temima Ad-Darija, radi Allahu ta'ala anhu koga bilježi imam, hadis, Ad-dinu nasiha, vjera je savjet. Pa je bio pitan, Allahu poslanik izgledi sallam, kome, pa je rekao Allahu poslanik izgledi sallam, lillahi voli rasulihi, voli mu'minin, voli kitabihi, lillahi voli rasulihi, voli kitabihi, voli imeti muslimine, wa ammatihim da je vjera savjet Allahu poslaniku njegovoj knjizi općenito svim muslimanima i njihovim vođama njihovim vođama kako će biti vjera savjet Allahu kako ćeš posavjetovati Allaha posavjetovat ćeš Allaha subhanu wa ta'ala što ćeš ispoštovati teuhid koji ti Allah subhanu wa ta'ala redio i nećeš mu širk činiti, klonit se njegovih zabrana, radit ono što Allah subhanu ta'ala naredio. A savjet njegove knjizi bit će što ćeš poštovati njegovu knjigu, što ćeš vjerovati u njoj, sve što je došlo, što ćeš uspostavljati propise koji se našli u njoj, koji ćeš, gdje ćeš uspostavljati Allah subhanu ta'ala šarijat, izrašavati šarijatke kazne, iz druge strane uspostavljati, znači, općenito šerijat na zemlji prema poslaniku, svoj selem, što će vjerovati u njega, sve ono što ime on došao, sljedeći njegov sunnat i tako dalje. Gdje, braćo moja draga, obmana jednog muslimana, kad ti dođu, upitate za savjet, može biti, šta? Izdaja, izdaja vjere. Obrate pažnju, kako imam barbari veže. Jer Allah u poslanih sam kaže El mustešaru temen ko te posavjet, eh, ko ti zatraži savjet? Moraš biti od emaneta prema njemu. Moraš znači iskreno da ga posavjetuješ. Jeste razumijeli? To podrazumijeva. Iskreno da ga posavjetuješ. S druge strane, nemoj da odaješ njegove tajne koje ti on koje ti on kaže. Jer Obmanuti jednog muslimana znači obmanuti sve muslimane. Obmanuti sve muslimane znači, pogledajte kako veže, obmanuti vjeru, izdati vjeru. Na kraju, izdati Allaha njegovog poslanika. Ebu Lubabe, radi Allahu ta'ala anhu, prilikom pohoda na Benu Kureyve, tražio je Benu Kureyve iz zaslanika, pregovarača, da vidi S kim će razgovarati? Pa je poslanik s.a.v. poslao Ebu Lubabe, Ibn Abdul Munzira, radi Allahu talanu. I kad je ulazio, dolazio do njih, neki su ga upitali, a šta će biti sa nama ako se predamo? Pa Ebu Lubabe pokazao prstom, samo to, pogledajte. Svatili su oni da će im otići glava. Pa je povodom njega, samo ovog išareta, gdje je izdao Allah, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na vakav način Allah azza ve jalla objavio kuranski ajet: "Ja ladina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Obratite pažnju. Ovi koji vjerujete, nemojte izdavati Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ćete na taj način iznevjeriti emanet vaš i vi znate. Pa je Bulubabe došao u džamiju Allahu poslanika, kao što znate, i svezao se za stup dok ni Allah subhanahu wa ta'ala objavio primanje njegove obe. Nije htio da se odmakne da jede ni da pije ništa. Dok Allah subhanahu wa ta'ala nije, nije, a objavio poslaniku sallallahu alaihi sallam da mu je primio obu i onda je poslanik sallam došao svojom rukom, odvezao, odvezao ga sa stuba. Koliko mu je bilo teško. A čovjek htio, kako on mislio, čak dobro htio, sadatel, čak dobro, dobro htio, tako da kažemo, biva obaveza biva obaveza da čovjek posavjetuje posavjetuje muslimane da posavjetuje čovjek brata svoga u vjeri da bude iskren prema njemu da bude iskren prema njemu ono što on zna pogledajte čak koliko puta Allahu poslaniku pos, Allahu poslaniku sallallahu dolaze ljudi traži savjet dolazi žena žali se čovjek mu udara Otvoreno kaže, želi se poslaniku sa Allahovi sallam. Pa poslanik sa sallam ne ostaje ravnodušan. Ustaje na hudbi i kaže, šta misle ljudi ko udaraju žene? Brate, pažnju. Dolazi, pita, hindi. Prosio me ovaj, prosio me drugi, prosio me treći. A? Pa Allah poslanik sa sallam kaže, ostavi jednog i drugog i treće, udaj se za usamu. Udaj se za usamu. Kad ti neko zatrađe savjet iskreno, Bez obzira što možda bi se neko naljutio u takvoj jednoj situaciji. Razumite? Da dopre do njega vijest da nekom za njega nije htio dati preporuku ili da odgovorio ženu od njega i tako dalje. Ali to je ono što je poslanik za u tom trenutku znao i rekao iskreno, nije mogao da sakrije nasihat. Ali čovjek treba prečistiti nije radi Allah subhanu wa ta'ala, braću moja draga. I kad se naljuti, da se naljuti radi Allaha. Ne da se naljuti radi koga? Govorimo općenito, općenito. Ne da se radi svoga nefsa, radi sebe, da se osvijeti čovjeku, nego radi Allaha. I kad se ne smiješ, da se ne smiješ radi Allaha, i kad se ne ljutiš, da se ne ljutiš radi Allaha, i kad progovoriš, da progovoriš radi Allaha subhanu ta'ala. I braćo, to su veličine kod ljudi, i čovjek mora se izborit sa svojim nijetom, i neće te Allah subhanu wa ta'ala, neće te Allah subhanu wa ta'ala ostaviti. Sjećam se jednog slučaja, u ovom kontekstu, žena razvedena pita brat je jedan ponudio brak, pita, nazvala ženu, pita, rekao, ja mu ne bi dao ni ovcu, iskreno da kažem. Znači, čovjeka ni ovcu mu ne bi dao da čuva. A kamoli, sestru, koja šta ja znam, znam, piču uzima na pamet, sa hlakom, ovako, onako. I on došao, naljutio se čovjek, <laughs> kasnije poruke, tamam, tamam. Sestra se udala. Kad kasnije problem belaj, kaže, nikad ne prođe dan da se ne sjetim nekog čeg nasihata. Pazite, jer čovjek mora da kaže, bez obzira što kasnije, kasnije čovjek traže halala, poravnalo se to i šta ti ja znam, ali ne smiješ obmanjivati, ne smiješ da kažeš, znaš, čovjek ljud, srdit, a, ima pri njemu to i to, pogotovo u tim nekim situacijama. Pogotovo kad ili na kraju krajeva pokušaj, ne moraš možda biti direktan ili indirektan, ali čovjek kaže, opet treba da gleda radi Allah subhanu wa ta'ala, ne da se osjeti čovjek, ne da iskoristi priliku, a pa da nekome ne, nećete Allah podariti u beričit. Nećete Allah svoj dala podariti u beričit. Mora, braću moja draga, nas nijed biti radi Allaha. Iskren. Iskren radi Allaha subhanu wa ta'ala. 58. Nemoj kumro to opisat u svesku. Piš 58, nemoj pisat događaj u kumro. 58. 58. تاجك والله سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم بل يمنعه بل آه، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فلو الحمد الله سبحانه وتعالى سوى شوية سوى فيدي и све njegove dvije ruke su ispružene. Allah subhanu wa ta'ala je znao da će ga njegova stvorenja, da će mu njegova stvorenja biti nepokorna. Prije nego što ih je stvorio. I Allah to sve zna. Ali to njegovo znanje nije ga spriječilo da uputi ih u islam iz svoje blagodati prema njima dobročinstva i njemu pripada hvala. Naravno, potvrda Allaha i subhanahu ta'ala imena, Es-Semija, onaj koji sve čuje, El-Vasir, onaj koji sve vidi, El-Alim, onaj koji sve zna, i kao što znate, pravilo kod ehli sunnete od džema'a, da iz svakog imena Allaha subhanahu ta'ala se izvodi šta? Svojstvo, što znači da potvrđujemo svojstvo Allaha subhanu wa ta'ala znanje, da potvrđujemo vid, da potvrđujemo sluh, da Allah sve čuje, da Allah sve čuje kao osobinu, a ovdje je potvrda Allahu subhanahu wa ta'ala imena. Lesi ke mitli šebu hove samil basir. On je taj koji sve čuje i on je taj koji sve vidi. I njegove dvije ruke su ispružene, kao što znate odgovor, židovima koji su rekli, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje, وقالت اليهود يد الله مغلولة gullet ejdihim walu'inu bima qalu bel jedahu mebsutatan Židovi kažu da su Allah subhanahu ta'ala ruke skupljene, a obratite pažnju da židovi potvrđuju ruke Allah subhanahu ta'ala za razliku a, od Mu'tazila, Džehmija i svi oni ehlu ta'atila koji negiraju Allah subhanahu ta'ala svojstva, sifade da ti lična Allah subhanahu ta'ala svojstva. Pa židovi potvrđuju Allah azze wa ruke i Allah im to ne negira. Jer kako će negirati kad Allah subhanahu ta'ala potvrđuje sebi dvije ruke? Ali problem je što kažu da su dvije ruke skupljene Allah subhanu wa ta'ala pa Allah želim kaže ne prokleti neka su zbog onoga što kažu nego su njegove ruke ispružene i Allah udjeluje kako i kome šta hoće kome hoće i Allah subhanu wa ta'ala je znao obuhvatio svojim znanjem da će biti njegovi stvorenja znači da će njegova stvorenja ga griješiti biti mu nepokorna. I podučio je čak, pogledajte, meleke. Bovijestio je meleke, Allah subhanahu wa ta'ala. Meleki su na osnovu čega znali. Po pitanju Adema, alaihi salam. Na osnovu čega su znali? Kako su meleki znali da će Adem, alaihi salam, Odnosno, halal, e, botom su Adem, alaihi salam. Eteđa alo fija, me jufsidu fija, o jesfi kod dima kako ćeš postaviti halifu na zemlji one koji će griješiti i prolivati krv a? džini bili prije imamo fesir koji kažu to na osnovu na osnovu ovaj iskustva sa džinima međutim Allah najbolje zna Allah subhanu ta'ala ih je podučio Allah subhanu ta'ala im je dao to znanje obavijestio Allah subhanu ta'ala jer znanje meleka je biteleki, onako kako uzmu da Allah subhanahu wa ta'ala, što je Allah subhanahu wa ta'ala podući. mogu, nemaju moć spoznaje, otkrivanja. Jeste razumijeli? Za razliku od znanja čovjeka koji ima moć otkrivanja, upoznavanja, to je razlika između znanja meleka i znanja ljudi. I Allah subhanahu wa ta'ala je znao ko će griješiti i da će njegove stvorenja griješiti prema njemu ali bez obzira Allah subhanahu wa ta'ala toga nije spriječilo da uputi svoje robove na islam i to je blagodat, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala belillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman nego je to Allahov blagodat prema vama što vas je uputio ka imanu 59. tačka wa'alam anna bisharata inda al-maut thalatha ثلاث بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس 59. tačka znaj da će ljudi prilikom smrti po pitanju vijesti koje će im biti saopštene u trenutku smrti biti podijeljeni na tri kategorije. Prva vrsta ljudi su oni kojima će biti rečeno raduj se Allahu prijatelju, prijatelju. Raduj se Allahu prijatelju, Allahovom zadovoljstvu i njegovom džennetu. Druga vrsta ljudi drugoj vrsti ljudi bit će rečeno raduj se Allahu robe džennetu nakon kazne. I treća vrsta, raduj se Allahov neprijatelju, Allahovoj sržbi i vatri. Ovo je predaja koja je došla od Ibn Abbasa, radi Allahu ta'ala anhuma, kako kaže Imam Barbahari. Znači, prva vrsta ljudi su oni koji će meleki obradovati, sa džennetom. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja juhetu nefsu, المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي smirena dušo vrati se svome gospodaru ti sa njim zadovoljna i on sa tobom zadovoljan i uđi među moje robove i uđi u moj džennet također kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u momentu smrti da će biti onima koji budu rekli naš gospodar je Allah i budu ustrajali da će njima veliki broj meleka doći na samrtnoj postelji u smrtnom času i reći će tri radosne vijesti. Alla te hafu, nemojte se bojati za budućnost. Vola tahzanu, nemojte se sikirati za ono što do, odstaje za vas na dunjaluku. Ne brini za ženu, za djecu, ne brini ni za što. I obraduj se džennetu. Tri radosne vijesti koje spomenute, spomenute u kuranskom ajetu za vjernike. Za vjernike. I drugi, drugi kuranski ajeti koji govore o momentu, u momentu izlaska duše čovjeka hadith od Bera ibn Aziba također poznat hadith to je prva kategorija Raduj se džennetu druga kategorija Allahov robe raduj se ali šta nakon kazne Raduj se džennetu nakon kazne treća kategorija Raduj se ali to se kaže tako u arabskom jeziku ali bišala može biti po zlu znači prijetnja a prijetnja Allahu neprijatelju sa džehennemom i sa Allahom subhanu wa ta'ala sržbom i o tome Allah subhanu wa ta'ala govori o tome Allah subhanu wa ta'ala govori i kaže Allah subhanu wa ta'ala inna ladhine te wafahum malaiket wa zalimi anfusahum qalu fime kun uh, samo ne to je drugi kuranski ajet to je drugi kuranski ajet ovo je sura Enfal oh, subhanu wa ta'ala a ah, walau tera ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد سورة أنفال دي الله شانو كاجي بوصنيكو صلى الله عليه وسلم أداتي محمد صلى الله عليه وسلم vidjet vidjet kad bude Allah, kad budu meleki usmrćivali one koji ne vjeruju. Kad budu udarali ih u momentu uzimanja duše, kad je budu udarali po licima i po njihovim stražnicama. To podrazumijeva i leđa i vrat kad budu dobivali udaralni od strane meleka i bit im govoreno osjetite, osjetite kaznu u džahnemu. Osjetite kaznu u džahnemu. Ovaj dio kuranskog ajata je potvrda ovim riječima. Ovo je predaj od Ibn Abbas radi Allah. Po pitanju prve kategorije i druge i treće kategorije imate znači ajeta koji jasno, direktno, nedvosmisleno upoćuju. Po pitanju ove druge kategorije, za ovo treba potražiti da li ima dokaz da će biti rečeno, znači da čovjek vjeruje kao akida, po pitanju griješnika, muslimana, da će im biti tako rečeno. Ali, ali definitivno, definitivno da ima kategorija vjernika, znači, koji neće pravo ući u džennet, nego će tek ući u džennet nakon što budu ušli u džennet. Kao što znate da se vjernici dijeli na tri skupine, tri kategorije o kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متسد ومنهم سابق بالخيرات bi idnillah. Da Allah što kaže, mi smo dali u nasljeđe, dali smo u nasljeđe. Učestvuju u nasljeđu knjige. Dali smo u nasljeđe knjigu. našim robovima učestvuju robstvo Allahu, svi su robovi Allaha. Učestvuju u robovima koji smo izabrali, u odabiru, Allah je odabrao, iznad nevjernika, jeste razumijeli? I učestvuju da će ući u džennet, kad tad, svi ulazi u džennet. Ovo su četiri zajedničke stvari za sve tri kategorije koje Allah sad spominje. Od njih ima nasilnika prema sebi, ima te ljudi koji su griješili, činili harame, ostavljali fardove, ostavljali vađibe, ali imaju dovoljno imana imaju dovoljno islama da će ući u džennet. I Allah ih spominje kao svoje robove. I Allah ih spominje kao one kojima je data knjiga. U nasljeđe Allah subhanahu ta'ala im dao obraću draga. Ebu Mihđan radi Allahu ta'ala anhu. Ne može dostati pijenje alkohola, nema šanse. Ali svežu ga, on se otveći u džihad. Braću, razumijete? Allah subhanahu ta'ala da, da ponesi teret njegove knjige i čovjek griješnik. U smislu, ne govorimo za ashaba radi Allah talanhu, jer se čovjek pokajao kasnije. Ali kažemo općenito, i griješnik, da Allah potpomogne svoju vjeru, potpomogne svoju knjigu, da ponese čovjek, griješnik, teret ove Allahove subhanu wa ta'ala vjere. I čovjek treba biti oprezan u nastupu prema ljudima, griješnicima. Gdje nije isto griješnik koji zna da griješi i kaje se Allah subhanu wa ta'ala i osjeća kajanje i nada se oprostu i nastoji da se popravi i tako dalje, ali čovjek griješi. I nije isti čovjek sa kiburom, sa ohološću, koji se ne boji Allaha i koji govori, priča i tako dalje. Pazite, ne mogu biti isti i nisu isti i nemoj nastupati isto prema jednoj i drugoj kategoriji. Drugi su muktesidi umjereni, koji radi, ispunjavaju vađibe, klone se harama, ali nemaju puno na fila, Nemaju puno dobrovoljnog posta, nemaju puno sadake, nemaju puno dobrih, dobrovoljnih dijela. Ali ispunjavaju ađib, ispunjavaju farzove, klone se harama, ali eto, zade se i neki mekruh, uradi mekruhe i tako dalje. O minum sabihom bil hajrat. A imate ljudi koji se natječu dobro. Njemu, njima se ne može lako desiti. Takvim koji se natječu ne može se desiti. Da braćo moja draga počinje haram. Ne može se veliki grijeh, mislimo, od velikih grijeha čak klone se mekruha, čak ispunjavaju fardove, ne možemo znači da ostavi fard, da ga prođe fard. Ispunjavaju fardove, ispunjavaju, natiču se u činjenju na fila dobrih dijela. Jest. Kako da ovaj kuranski ajac je doći? Definitivno, kao što mnogi drugi hadisi, Allah poslanika za sve se doći, da, ne, da će biti ljudi, znači, koji će ući u džennet nakon što budu ovaj, odgovor, proveli jedno vrijeme, jedno vrijeme u džahnemu, ali pitanje sada, pitanje sada, da li će meleki na ovakav način obradovati čovjeka, griješnika, muslimana, kao što im Nabas kaže, to je upitno, jer ovo je akida. Ovo je akida, to Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ja predaju lično nisam, nisam našao, ima Barbehari kaže da je to predaj od Ibn Abasa, Ibn Abasa, a treba vidjeti da li, da li je to možda predaja od Allahog poslanika, sallam, jer vi znate, to ne može biti, šta, mjerilo. Da sad vjeruješ doslovno da će tako biti rečeno, razumijete? Doslovno da će biti tako rečeno, onaj, ne možemo, ne možemo tvrditi, ne možemo tvrditi bez predaje od Allaha, volimo Kur'anu ili poslanika, sallallahu alaihi sallam, vjerodostojnom, vjerodostojnom Sunnetu. 60 تتشكى واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر I znaj da prvi koji će gledati u Allaha subhanu wa ta'ala, koji će vidjeti Allaha u džennetu su slijepci, tako kaže imam barbehari. Zatim ljudi, zatim žene sa očima koja se nalaze u glavama ljudi. Kao što je rekao Allah u poslanih zloselnem, innekum se teravu na robbekum, vidjet ćete vašeg gospodara, sigurno ćete vidjeti vašeg gospodara, kema teravu na kamera lejletu bedr, lejlete bedrin, kao što se vidi puni mjesec u štapu znači gledate dvam mune firojeti nećete se gurati po pitanju viđenja njegovog obaveza ovo je vjerovati a negirati je kufr Allahu subhanahu wa ta'ala šta je negirati kufr viđenje Allaha ili viđenje ili negirati da će slijepci vidjeti prvo viđenje Allah subhanahu wa ta'ala. Po pitanju ovoga što imam Barbehari kaže da će prvo stijepci vidjeti. Došla je predaj, međutim, braćima draga, daj, slaba. I ne može se akida na tome zasnovati da ti vjeruješ da će prvo slijepci koji budu na dunjaluku, kao da im je to zamjena što su život proveli u slijepilu, kao da im je to nagrada da će vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala, pa njima, kao ispočast prema njima. Međutim, hadis nije vjerodostojan i ne može se na tome zasnivati čovjeku akida da tako vjeruješ. Zatim muškarci, pa, šta? Zatim žene. Imali za to dokaz? A? Allah dobro prednost muškarcima. Zato što si ti muškarac, pa nagenješ. A? Ima indirektni predaja koji, koji su učenja zaključili. Svatate Poput hadisa hadisa koji govori o pijaci u džennetu. Međutim, indirek, ali direktno, indirektno ne. Indirektno, šta? Ne. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ali ljudi i žene su šta? Pod pitanje toga isto shodno jačini dijela i, od, i odabranosti i odabranosti. A još kad sam sjetio po pitanju prošlog predavanja, kad smo rekli da se, da svoj svojnjamo Barbehari, da se duše nevjernika nalaze, gdje? U Bunaru, kako zove? Ha? Kako zove? Berhut, Berhut. Imate onaj predaja, međutim, daj slaba. Isto tako nije dozvoljeno vjerovati na takav način. Čak imate učenjaka e, koji su govorili da se, ona, da se taj bunar nalazi u Hadramautu, Hadramautu u Jemenu i tako dalje. Međutim, sve to, šta? Slabe, slabe predaje da bi na takav način, na takav način onaj, potvrdili tu stvar. Nije dozvoljeno u to vjerovati, jer duše nevjernika, duše nevjernika bivaju u Berzehu i bivaju kažnjavane u džehennemu, bivaju kažnjavane u džehennemu, kao što došao, došla predaja vjerodostojna, da im se otvori vrata od džehennema i dopire do njih vatra. Vatra. Kao što duše vjernika bivaju u džennetu, u džennetu, samo što je razlika, možda sam to zaboravio spomenuti, razlika između duša vjernika i šehida. Duše vjernika u džennetu nemaju tijela. Jeste razumijeli? nemaju tijela. A za razliku od šehida, kako smo spomenuli, to smo spomenuli, da se nalaze u fi havasili tajre hudri, u prsima zelenih ptica. Kažu učenjaci, to hadis je po pitanju šehida. Razlika između mu'mina, mu'minski duša i šehidski duša, koje će imati na ovakav način tijelo, kao što ne se pobivio se Allah poslanicu sam u džennetu, jeste što su oni prodali svoje tijelo Allahu subhanahu wa ta'ala na dunjaluku neki od njih su raskomadani neki od njih su šta ovaj, ostali bez dijelova tijela pa ima Allah subhanahu wa ta'ala kao nagradu za to još prije prije obračuna prije sudnjega dana dao na ovakav način počast za razliku od duša vjernika koji će biti samo duše bez bilo kakvih u takvom nekom smislu takvom značenju bez tijela. Jel, sadate? Tako da duše vjernika u džennetu, duše nevjernika gdje? A? U džahnemu. Kao što kaže Allah poslanik u selem, u koliko je cija? 10.7. 10.7. Evo se onda završimo i gotovo. Kao što kaže Allah poslanik u selem, doista ćete vidjeti vaših gospodara, kao što se vidi, kao što se vidi, kao što vidite, pun mjesec u štapu. Ovdje je poređenje čega? Viđenja. Ne onoga što se vidi. Ovdje nije poređenje ne ovdje bila Allaha sa mjesecom. Nego jasnoća viđenja Allaha subhanahu ta'ala sa jasnoćom viđenja mjeseca. Pa kako se ljudi ne guraju, svi vide mjesec koji se nalazi na nebesima, u Niko nikom ne treba gurati. Gdje god se nalaziš, vidiš ga. Bez guranja jasno i mogu da se naslađuju u gledanju prema mjesecu, tako Allahu poslani to viđenje uspoređuje sa viđenjem Allaha subhanu wa ta'ala u džennetu da će tako stanovnici dženneta jasno bez gurkanja, bez opterećenja jasno vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala kao najveću blagodat i uživati u viđenju lica Allaha azze wa džel svojim očima To smo spominjali do sa dokazima i argumentima. Obaveze ovo je vjerovati, negirati viđenje Allaha subhanu wa ta'ala na sudnjem danu je kufr Allahu azze wa jel. Tamam. Došli smo do 61. tačke, još ako Bog da sutra, inša Allah, pa nekada ako Allah da, onda, ja sam mislio da požurimo, ali iskreno, bolje, možda neka ispadne pola ako treba, makar ćemo imati opet nešto fino, lagano, urađeno, nego da možda požurimo, nego da požurimo, pa vidjet ćemo nekad, ako Allah omogući da završit ćemo i na kraju krajeva nema zaprek, možda nekom drugom mjestu završimo, nekom drugom prilikom, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Sutra ćemo ako voda donijeti vam isprintano. Znači, zbilja da vas Allah nagradi u svakom slučaju da vam upiše Allahu dobra djela.